nema drugog istinskog Boga osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da Muhammed Ali posljednji Allaho poslanik poslan sa istinom. Uzvišeni i plemeniti kazao svojoj plemenitoj knjizi bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i ne umirite nikako drugačiji osim kao vjernici. Zatim, Allahu dželevala zahvaljujemo što nas je ponovo okupio na ovom bareć mjestu, dozvolio da nastavimo govoriti o njegovim lijepim onako kako su to govorili i kazivali naši selefi. O isti, odnosno o plodovima koji proizilazi za Allahu i Tebare kvetala lijepih, lijepih imena. Kako se spoznajati istih imena manifesti u, svaki, u svakodnevnom našem, našem životu braćo i cijene sestre, govorit ćemo jednom veličanstvenom Allahom dželevala imenu. Imenu, čiju spoznaju, ko spozna, svati i razumije, bit ćemo olakšani ostali i subhanehu, subhanehu, lijepih imena. Večerašnji glasi El Muhit. Sve ovo Allaho vala ime nećemo naći gdje? Nećemo naći u poznatom obrojavanju, levhama, knjigama, odnosno u predaji kod imama Tirmizije koju nam prenosimo s Oravija je sakupio Allahova lijepa imena tu, u toj predaji, nosi ime Ravija najpoznatija predaja kod imama Tirmizije, 99 lijepi i lijep imena, se zove Velid Muslim. Valid ibn Muslim. Kazali smo da su trojica poznati ravija koji, koji su od svakog Allahova lijepa imena. I da su ti rivajeti danas poznati kod ljudi, kod onih koji ne posjeduju da je to govor poslanika ali salatu wasalam, kao da je Allahov poslanik pobrojao Allahov žele vala imena, što smo kazali da nije tačno i da su učenjaci hadijskih znanosti kazali da su isključivo znači ti rivajeti od ravija samih koji su pokušali znači da te odnosno da dokuće Allahova lijepa imena, odnosno da pobroje 99 lijepih, lijepih imena. Tako da večerašnje ime El Muhid, se ne spominje u poznatom rivajetu, jer smo rekli da svi rivajeta najpoznatiji i najprošireniji rivajet koga? Rahmetullah Ali, tako da nećemo naći našem jeziku ovdje e, da je neko govorio i tumačio ovo večerašnje ime o kojem ćemo mi govoriti, a koje je zaista isto veliko, veliko Allahu subhanahu wa ta'ala ime. El Muhid. Tako, i drugi ravija, koji je Abdelik Sad'ani poznat je znači po tome da je sakupio Allahova lijepa imena, 99 lijepih imena, međutim redoslijed tih imena se razlika od redoslijeda koje je sakupio Velid ibn Muslim. Pa također neka imena se razlikuju, one, ona imena koja spominje e, Velid ne spominje Abdul Melik ili obrnuto. Dok treći ravija koji je poznat također po sakupljanju Lahvi bareke Vetala Abdul Aziz El Hussein Rahmetullah Ali, on spominje večeras ime o mi, o kojem ćemo mi govoriti. Kažemo da su svi oni bili mučtehidi, svi su oni pokušali sakupiti i dokušiti da su Allahova lijepa imena, koja su navedena i spomenuta u Kur'anu, a mada 99 broj koji je naveden u hadisu poslanika sa Allahova, nije konačni, konačni broj Allahu lijepih imena, Allah Đelevala posjeduje daleko više, daleko više od 99 lijepih imena koje samo on tabarek tabarek, tabarek <clears throat> Tako da ćemo mi navoditi nakon spominjanja uh, e, Allahove lijepih imena koja, uh, koja se navodi spominju u Kur'anu, navodit ćemo i sad Isa poslanika sallallahu alihi wasallam kada završimo znači ova koja se navodi u Kur'anu. Međutim, Hafiz ibn Hajar Skalani, rahmetul alihi, ubraja El Muhit, jedno od Allahu lijepih lijepi, lijepih imena. El Vazir, koji je također poznat po sakupljanju Allahu lijepih imena, također navodi u svom dijelu ovo večerašnje ime, smatra ga od Allahu lijepi, lijepih imena. E, Še ibn Usamin, rahmetullah Ali, El u svom poznatom dijelu Asma, također ga smatra i navodi da je jedno od Allahu lijepih, lijepih imena. Tako da u jeziku, u jezičkom značenju E, riječ ehapa ima značenje ehata bihi ili bi kad dođe e, ima značenje opkoliti, opkružiti, savladati, znači imati nešto pod, kontrolom. Tako da vidimo da muhitum bi ima značenje kada si u potpunosti opkružen, kada si u potpunosti savladan, kada nemaš izlaza. Jednostavno, nema izlaza iz te situacije. A onaj koji te opkolio vlada ima apsolutnu kontrolu nad tobom. Razumijete? I ovo je jako bitno. Kada budemo gledali znači, šta su učinjaci kazali, kada ima značenje, kako je značenje Laha Tebareke Vajdala na El kada se odnosi na Laha Tebareke, Tebareke wa Također ima značenje u arapskom jeziku Ehatahu ilmen. E, imati znanje o nečemu. Spoznati nešto u potpunosti. Znači ovdje hatahu ilmen imati potpuno znanje o nekoj stvari Znači sa svih strana, sa svih aspekata ima e, znanje o toj, o toj stvari znači izučavaš ili, ili znači posmatraš i gledaš. Kao što je došlo u Kur'anskom majetu u suri Nemnu 22. majetu Allah što kaže فَقَالَ أَحَطُّ بِمَا لَمْ تُحِتْ بِهِ I ja apsolutno znanje o onome o čemu ti nemaš. Odnosno ja sam svojim znanjem obuhvatio ono što ti nisi, što ti nisi obuhvatio. Tako da vidimo el muhit će biti, znači, ono o čemu ćemo govoriti, e, jedna velika spoznaja Allahu ala koji je savršen u svim svojim menima i koji je savršen u svim svojim, svojim svojstvima. Zatim koliko se puta spominje ovo veličanstveno Allahu Tebare Kvetala ime u Kur'anu. Učenjaci znači, kažu da se spominje na osam, na osam mjesta. Mi ćemo navesti neka značenja i jako je bitno da e, znamo kako se ti ajeti završavaju jasna ko boda kroz plodove, kada budemo pojašnjavati plodove, spoznaju ovog veličanstvenog imena. Allah kaže prije svega u suri Al-Bekare u 19. ajetu Wallahu muhitum bil kafirin I Allah Đelevala obkružuje, obuhvata sve nevijenike Sve A kada pogledamo o čemu kazuje Kur'an, odnosno ajeti koji govori o prije, Znači prije nego što Allah vala završi sa ovim da Allahu muhitum bil kafirin. Da Allah vala obuhvata sve nevjernike, vidjet ćemo znači kolika je moć uzvišenog Allaha da nema niti jedne stvari u svijetu postojanja da može promaći izmaći njegovoj univerzalnoj i savršenoj kontroli. Da Allah vala radi šta hoće. I jako je bitno ono što ćemo navoditi od govora učenjaka šta su kazali u svatanju ovog imena, posebno kada budemo pobrajali plodove koji proizilaze iz poznaje ovog veličanstvenog imena, vidjet ćemo znači velike koristi, posebno znači u današnjem vremenu i situaciju kako je se umet Muhameda alihi salatu wasalam nalazi. Zatim Allah dželevala kaže u suri Al Imran u 120. ajetu Inna Allahe bima ja'melune muhitu. I zaista Allah dobro zna šta oni, šta oni rade. I ovaj znači dio ajta također je jako bitan o kojem ćemo govoriti da Allah vala dobro zna što oni rade, odnosno da Allah je muhit, opuhvata i posjeduje apsolutno znanje o svim njihovim postupcima, sve što se dešava, sve što radi, sve, sve što čini. Zatim kaže Allah dželevala u sure Nisa. I ovdje ćemo malo bolje i detaljnije znači shvatiti i razumijeti ovo žele vala ime. U suri Nisa 126. ajet Allah Đelešanu kaže وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ I zaista Allahu Đelevala pripada sve što je na nebesima, sve što je u nebesima i sve što je na zemlji. Sedam nebe, nebesa i sedam zemalja, sve je to u vlasništvu Allaha Đele, Đelevala. I kaže Allah Đelešanuhu وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا zaista Allah vala, obuhvata sve, apsolutno sve. Znači obuhvata sedam nebesa i sedam zemalja i sve ono što se nalazi. Allah dželevala sve to obuhvata svojim apsolutnim znanjem, svojom moći, što ćemo vidjeti znači iz govora, iz govora učinjaka kada su pokušali nam pojasniti što znači Allahu te bareke ime El Muhid. Zatim Allah Đelešanu kaže: "Wallahu min waraihim muhid." prijevod ovog značaja, kako su ga pokušali prevesti, Allahu vala ništa neće moći umaći. Ili oni Allahu vala neće moći umaći. U bukvalnom prijevod, Allah vala iza svih njih postupaka. On sve to obuhvata svojim znanjem, svojom moći. Znači, koliko god pokušali u borbi protiv islama, vjere ili sredbenika, koliko su god pokušali da nešto loše učine sredbenicima islama, Allah je u konačnici taj koji svodi, koji svodi obračun. I njemu apsolutno to pravo pravo pripada. Šta znači ili šta su učinjaci kazali ovo Allahovo žele vala veličanstveno veliko ime El Muhit. Krenut ćemo znači od poznatog mu Fesira ibn Đarira Rahmetullahi kaže Inna Allahe bima ja'melune muhit i Allah žele vala e, sve dobro zna, apsolutno znanje ima onome što oni rade, odnosno sve njihove postupke on te bare kvetala obuhvata. Kaže Ibn Đarir, što nam olakšava poimanje i svatanje ovog veličanstvenog imena, da shvatimo današnju situaciju u kojoj muslimani, u kojoj muslimani žive, a većina njih nemaju, nemaju sabura. Nemaju sabura. Kaže Ibn Đarir, Rahmetullah Ali, on te bareke obuhvata i poznaje sve što nevjernici rade. Obuhvata i poznaje sve što nevjernici rade. Allah nije to nepoznato. Dobro zna što oni rade. Toliko si znači ti danas svjezan za situaciju koja se dešava negdje u svijetu, emotivno, teško ti, teško ti pada sve. Allah žele vala stvoriti mjesta i zemlje, koji voli vjernika, mrzi i prezire nevjernike, koji voli one koji se bore za njegov din, njegovu vjeru, a ne voli one koji se bore protiv njegove vjere. Allah žele vala dobro poznaje stanje, dobro poznaje stanje, stanje svijeta, pa kaže, nastavlja, sve što nevjernici radi čine njegovim robovima, na svakom mjestu. Znači, postoji mjesto na svijetu, a da se nešto loše ne dešava muslimanima, a da Allah žele nema, nema znači apsolutno za nje o tom stanju i toj, i toj situaciji. A zamislite Subhanahu, on je tebare kvetala El kadir, El kadir, El Aziz, El Džebar, Razumijete, ta velika značaja koja smo govorili Allahu Tebarek Vetala, koja posjede apsolutnu moć, sve mogući, da učini šta god hoće. Fe iza erade šejen innema je kulu lehu kum je kun. Kada on samo nešto poželi za tu stvar, samo kaže kum je kun. Budi i ono biva. Znači u jednom trenu, jednom trenu dešava se ono što Allah žele, žele hoće. Zatim kaže man Znači, na svakom mjestu, pa kaže od nereda i i odvraćanja njegovih robova od pravoga puta. Ne samo što se oni bore protiv njih, i što to čine muslimanima u cijelome svijetu, na svim mjestima, nego Allah dželevala dobro zna i one koji sprečavaju i odvraćaju vjernike, istine Allahove, te bare kvetala robove od pravoga puta. Koliko je danas takvi? Koji na razne načine, ili javno, ili znači negdje tamo, ušuškano, tako djeluju i tako žele znači da odvrate sredbenike istine od, od istine. Allah dželevala sve to dobro prati. I zato kažu učenjaci, razmislite dobro o Allahom dželevala imenu El Muhit. U tih osam ajeta u kojima se spominje veličanstvo ime El Muhit, u svim gotovo ajetima, znači većina tih ajeta govori o prijetnji Allaha te bareke I sve te ajete sa prijetnjom Allah džele dželaluhu završava sa imenom El Muhit. Da on se obuhvatni, da sve to dobro zna šta čine i šta rade, ali konačan sud pripada, pripada Allahu te bareke, te bareke Zatim kaže, poznaje i neprijateljstvo njihovo prema njegovim iskrenim robovima. Također, znači ono što prsa kriju i što ispoljavaju, znači bilo javno ili tajno, Allah žele dželaluhu i to posjeduje za nje. Zna znači šta neprijatelji sama rade, kako spletkare, šta njihova prsa kriju. O svemu tome Allah žele ima apsolutno apsolutno znanje. Pa zatim kaže i sve druge vidove griješenja. Allah Đelešanu sve to dobro poznaje. Sve što neprijatelji sama imaju pri sebi kod sebe, Allah subhanahu wa ta'ala to dobro, dobro poznaje. Zatim kaže sve to uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala svojim znanjem obuhvata i sve to pomno čuva. Znači ne samo da Allah subhanahu wa ta'ala za znanje, da svojim znanjem sve to obuhvata, nego on to pomno čuva i ništa mu od toga ne promiče i na kraju će sve njih po tome što su učinili nagrade, Ovdje će za kako je došlo kao nagrada, sve će i nagraditi. Kako? Tako što će okusiti njegovu, njegovu kaznu za ono što su učinili ili po onome što su oni, što su oni uradili. Znači sve to Allah dobro zna i sve će to biti sačuvano, zapisano u jasnoj knjizi šta su učinili, šta su radili, na kraju će biti predočeno. I na kraju, nakon svega toga će biti kažnjeni po tome, po tome što su radili. Zato Allah dželevala kaže Wallahu muhitum bili kafirin. U tom ajetu Imam Taberi kaže u komentaru toga ajeta sve će njih Allah zakupiti, a nakon toga će ih kazati. Sve nevjernike. Allah je sveobuhvatni. Obuhvaća sve postupke što čine nevjernici, pa će ih na kraju sve zakupiti i nakon toga će i sve, sve kazniti za ono što su činili i što su radili na Dunjaluku. El-Hatabi Rahmetullah Ali kaže El-Muhit je onaj čija moć i znanje sve obuhvata, čija moć i znanje sve obuhvata, sva njegova stvorenja, znači odnosi se na sva njegova stvorenja i on je taj koji poznaje broj svake stvari, poznaje znači broj svih njih, svega što je Allah to još, pogledaj tog značenja, Ne samo da poznaje, zna broj svojih stvorenja, svega što je stvoreno. To ukazuje na Allahu dželevala, moć koju je, koja je neopisiva. Ne možemo je zamisliti. Koliko je Allah dželevala moćan, koliko njegovo znanje sve to, sve to obuhvata. Da zna broj svake, svake stvari. Allah Đelešanu kaže وَحَاتَ بِمَا لَدَيْهِمْ i on posjeduje sve ono što oni imaju pri sebi. Odnosno obuhvata sve ono što oni imaju kod sebe. od postupaka, dijela, svega, svega, sve to Allah dželevala obuhvata. Pa kaže, wa ahsa in adeda. I sve je to on tančine pobrojao, svaku stvar. Sve znanje, apsolutno znanje, što imamo, što činimo, što radimo, Allah dželevala posjeduje. Ehata, bima ledehim. Sve to obuhvata, subhane. A nakon toga ja još detaljnije pojašnjava da on sve to, znači u tančine, tačan broj svega toga, on subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala Kolika je moć uzvišenog Allaha. Tako da onaj koji se osloni, a vidjet ćemo znači prodove spoznaje ovog imena. Na ovakvog stvoritelja gospodara Tebare Kevetala nikada, nikada neće pogriješiti. Ako se osoba prepusti, prepusti ovakvom gospodaru El muhit, El Aziz, El Džabar, El Mutekebir i ostala te Tebare Kevetala lijepa, lijepa imena. Zatim Allah Đelešanu kaže ve kulle še'in fi fi imamim mubin. I sve to smo mi pobrojali. Sve znači što se dešava, svih postupaka, sve smo to pobrojali u jasnoj knjizi. Allah želevala sva stvorenja, on znači koji je Eh, odredio, predodredio stvari koje će se dešavati iz njegovog apsolutnog znanja. Prije nego što je stvorio, znao je šta će se dešavati. Sve to je pobrojao u jasnoj knjizi, u Levhi Mahfuzu, tačan broj stvari koje će on te bare kvetala stvoriti. Pogledajte današnjih dana koliko je stvari prošlo koliko je generacija, šta je sve znači bilo, Allah samo zna, niko, od nas niko nema to znanje o tome, šta će se sve dešavati do sudnjega dana, razumijete? a insan čovjek koji zaboravi ono danas što je činio. Pogledajte Allah Levala pobrojao sve i znanje svog apsolutno zna šta će se dešavati i sve će to sačuvati i sve će ta, sva ta djela koja ćemo činiti, koja činimo i koja drugi ljudi čine i rade, bit će predočena na sudnjem, na sudnjem danu. Zatim i Rahmetullah Ali ubaci još neka svojstva Laha Đelevala u u značenju ovog veličanstvenog imena El Muhid pa kaže onaj koji obuhvata svojom moći i znanjem sva svoja stvorenja i zna njihov broj i zna njihov broj. Uz to dodaje da Allah Đelešanu obuhvata sva svoja stvorenja svojstvo milosti, rahmeta. I to jest činjenica da Allah Đelešanu svojim apsolutnim, apsolut, apsolutnim rahmetom obuhvata, obuhvata sva, sva svoja stvorenja. Pa čak smo to pojašnjavali iz, kada smo govorili o imenu Ar-Rahman, Ar-Rahim, da to svojstvo obuhvata i, i nevjernike na Dunjalu. I nevjernike na, na Dunjalu. el hulaymi Rahmetullah Ali kaže, pogledajte ovo, i ovo je jako bitno, znači ova značenja koja smo uzeli od učenjaka, E, će nam olakšati svatanje, odnosno e, e, prodove koji, će, koji proizilazi iz ovog velikog imena. El Huleymi Rahmetullah Ali još jednu stvar odaj, Znači, označe El Muhid. Kaže, on Rahimahullah nikomu nije u stanju umaći. Nikomu nije u stanju umaći, subhanallah. I vidjet ćemo prvi plod, odnosno drugi pod koji ćemo večera citirati, šta znači ova rečenica. Nikomu nije u stanju umaći. El muhit. To ono ješko znači na početku kada smo kazali muhitum bi. Kada si opkruže, opkolje, nemaš, nemaš izlaza. prijete sa svih strana, jel? Dok ovdje je gospodar i Vetala veličanstveni, sa svojim moći, znanjem, kudretom, snagom, iznad svega, iznad svega, el kahar, i veličanstveno ime o kojem, o kojem smo govorili. Zatim kaže, shodno tome, ovo svojstvo ne posjeduje niko osim ko? Osim on subhanahu wa ta'ala. Niko nije mogućnost da bude opisan ovim veličanstvenim imenom i svojstvom. Kada smo od svakog imena proizilaze svojstva Allaha te bareke wa ta'ala. Znači ovako veličanstveno svojstvo niko nije u stanju posjedovati. Osim Allah, osim Allah te bareke, te bareke wa ta'ala. Pa kaže, ova savršena osobina se vraća na svojstvo savršenstva, znači dopunjava na ono što skazali prije njega učinjaci, Vraća se na svojstvo savršenog znanja i moći koja Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala pripada. Ali u isto vrijeme negira sa ovim svojstvom, negira Allahu želevala osobinu koju? Osobinu nemoći i zaborava. Pogledajte, znači kako potpuni potpunio govor oni prije učenjaka koji su kazali. Znači da Allah Đelšan pobraja sve stvari, da nije zaboravan, da ne zaboravlja, da čuva ta djela. Znači negiramo Allahu Đelevala osobine majkavosti. Allahu Đelevala ne priliči da je zaboravan. Dok mi kao insani smo takvi da ne možemo biti znači savršeni osim sa ovom osobinom. Da smo ti koji zaboravljamo. Da smo ti koji zaboravljamo. Znači osobe koja, koja ne zaboravlja. Plodovi spoznaje veličanstvenog Allahovog Tebareke Vatala imena. Prije svega, znači, ovo večerašnje ime koje spominjemo i koje navodimo, El Muhit, sobuhvatni. E, učinjaci kažu da iz njega proizilazi ili da ovo ime sadrži dvije velike Allahove Subhanahu Wa osobine, a to je osobina moći, snage, kudreta i osobina znanja. Jer Allah dželevala sveobuhvatni obuhvata sve svojim savršenim znanjem i svojom, svojom moći on te bareke vetala uz ovu osobinu ili ono što proizilazi kada se ove dvije osobine Allahu dželevala pripišu, a koje su potvrđene Kur'anom i sunnetom, potvrđuje se da Allah dželevala posjeduje savršen vid, savršen vid, savršen sluh, osobinu sluha, osobinu vida, da on te bareke ve ta'ala emr, da je on taj koji upravlja svim situacijama. Ne postoji situacija da on te bareke ve ne upravlja tom situacijom. Ne promičemo ništa. On te bare vetara el malikul mulk, el malik, apsolutni vlasnik svega. Sve je u njegovoj ruci, radi šta? Šta on te bare kvetala hoće. Ne šta mi hoćemo, šta on subhanu wa ta'ala hoće. Određuje šta on subhanu wa ta'ala hoće. Dozvoljava da se dešava u svijetu ono što on subhanu wa ta'ala hoće. I niko ne utiče na njegovu odredbu. Niko ne utiče njegovu presudu. Njemu sve pripada. Apsolutno, znači sve njemu pripada. I sve to što se dešava, dešava se iz apsolutne Allahove te bareke ta'ala mudrosti, mudrosti. Da ne bi znači kazalo ono što ćemo navesti što govore ljudi koji nemaju imana ili koji su slabašnog, slabašnog imana. Drugi plod koji proizilazi iz poznaje Allahove te bareke ta'ala imena El Muhit, da je on te barek i vatala sveobuhvatni svojom moći i znanjem, da sve obuhvaća, ništa ne može izbjeći ni pobjeći njegovoj odredbi. Znači, ništa ne može umaći njegovoj odredbi. Niti možeš ti, niti ja, niti bilo ko pobjeći od onoga što je on te barek i vatala kada odredio. Nikada, nikada, ni u jednoj situaciji. I zato pogledajte, znači poznata doba poslanika alaih salatu wasalam, koji je znači preporučio svakom onome da, da je izgovori prije, prije samog znači lijeganja u postelju, prije spavanja. Dio u toj, u toj dovi kaže poslanik sallallahu alihi wasallame la melđa wa la menđa minke illa U prijevod znači nema spasa, niti utočišta od tebe osim kod tebe. Nema utočišta, niti spasa kod tebe osim, od, odnosno od tebe osim kod tebe. Razumijete? Na melđa, na menđa, minke, illa i lejk. Ovu dovu, ko shvati i ko razumije, vidjet će. Znači danas, pogledajte, danas kada se čovjek nečega plaše, toga bježi. Razumijete? Bježiš, lav, vidiš, no šta šatniš, odesrkuje s njim da ga milkiš, jel, maziš i ostalo. Nećeš bježati. Tako kada vidiš da neko jači od tebe, da vidiš neku opasnost ti bježiš, izbjegavaš, ne bi zapao takvu opasnost. Od svih tih stvari bježiš, osim, osim od Allaha te bareke vetala. Pogledajte, od Allaha strahuješ i njemu pribjegavaš. Od Allaha strahuješ i njemu pribjegavaš. Allah Đelešanu kaže u suri Zarijat فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ i Allahu svi bježite, bukvalan prijevod značenja. I svi su okrenite Allahu, svi pribjegnite u okrilje Allahove te bareke vetala zaštite. A on kaže, ja ejuhaladina amenu takullah, o vjernici, bojte se Allaha. A isto tako kaže, firru ilallah. Ne možete nigdje pobjeći, osim, osim njemu te bareke, te bareke vetala. On je vaš zaštitnik. Wa kefa billahi walijen. wa kefa billahi nasira. I on je zaista divan zaštitnik, pomagač, zaista znači ti on dovoljan kao zaštitnik i on ti je dovoljan kao pomagač. Allah dželevala. Zato fe firru Allah. Ne možeš ti tražiti pomoć da ti neko pomogne osim Allah te bareke ve On, subhanu wa ta'ala, koji upravlja, judabiru lemri, to je pojenta da čovjek shvati, judabiru lemri, Allah dželevala usmjerava, nadahnjuje, on daje znači kako će ko postupati koliko god imaš neprijatelja, ako znaš da je ovo tvoj uistinu, gospodar, el muhit, koji je sveobuhvatni, el veli, da je tvoj zaštitnik, el nasir, nasir, pomagač, na takvog gospodara se oslanjaš, od njega pomoć tražiš, u njega se uzdaš, njemu prepuštaš sve svoje stvari, te gope, ne da će, bilo što da imaš, Allahu te bareke tara to prepuštaš. Zatim, sljedeći plod, kada god osjetiš, brate, ili sestro, tugu, bol, nedaću, problem, bilo šta što te tišti od problema dunjalučki, ti koji si shvatio da imaš gospodara koji je El Muhid, sveobuhvatni, da on subhanu wa poznaje tvoje stanje, tvoju situaciju, poznaje tvoj bol, tvoju tugu, tvoj žal, tvoje, znači, tvoju samoću koju si zapao, nema, svi su ostavili, nije to ostavio tvoj gospodar. On je uz tebe, on je s tobom, on će te pomoći. Ali ako bude shvatio i razumio njegovo pravo kod tebe, njegovo pravo kod tebe, in tasbiru la la je يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ Allah dželle kaže dva uslova, dva šarta. tasbiru wa tattaku, la يَدُرُّكُمْ keiduhum. Ako budete strpljivi i Allah dželle se bojali nikada vam niko neće moći našteti, odnosno njihove spletke vam neće moći ništa. Ne, Allah Vala traži od tebe sabor i bogobojaznost. Predanost Allahu Đelešanu. Neka ja sam vjernik. To što si ti vjernik izgovorio riječima, kod Allaha, Allah jedan zur ila, gdje Allah Đelešanu gleda? Ila kolubikum, gleda vaša srca, koliko su ono bogobojazna. Koliko ona zaista u sebi posjeduje da od Allaha Tebare Kevetala. Vaša djela koja činite, to Allaha Đelešanu zanima. To Allaha interesuje i to traži od vas. Onaj koji bude imao sabr, kad ga zadesi nedača, bol, tuga, samoća, bilo šta, protjerivanje, izgon, zatvor, hapšenje, e, tlačenje, bilo koji vi, znači, ti problema je nedača dunjalučki. Ako saburaš na tome i pritom budeš vijenik, iskren, predan Allahu dželevala, njegova pobjeda je e, e, meta nasrullah, kada su oni izgovorili, meta nasrullah, kada će pomoć Allahu doći, ela Inne nasr Allahi karib. Allahova je pomoć blizu kada? In tasbiru teteku. Kada budete strpljivi, a ne znači malo nešto što se desi ti želiš da reaguješ, ti želiš nešto da učiniš, nešto da uradiš. To je kontra sunneta i stvaranja. Allah što traži to je sabor i bogobojaznost. A nakon toga dolazi i Allahova pomoć. Nakon toga dolazi Allahova pomoć. Međutim, čovjek koji priča da će pomoći, osnažite Allahu džele vala vjeru, in tensuru Allahe rukom. Ako Allah pomogne ti, on će vas pomoći. Priča svojim jezikom, djela to ne prate. A suprotno je, znači, malo mušica neka, nešto se desi, nemaš sabora pri sebi. Kako ćeš ti jačati Allahu te barek i vjeru? Pogledajte postupke ashaba poslanika sallallahu alihi wasallam. Koliko je, znači, sabor bio vidljiv u njihovim postupcima. Koliko je bio sabor vidljiv njihovim postupcima. I Allah Vala je takvu, takvu skupinu, takvu skupinu pomogao. Zatim, znači, te, takva stanja, nedaće, problemi, ti si spoznao svoga gospodara da je on el muhid, el kadir, svemoguć, sveznajuć, sveobuhvatni, njemu prepušta svoju situaciju, od njega tražiš izlaz, jer on daje izlaz. On ti je dao to stanje i on jedini te može izvesti iz tog teškog stanja. Njemu se prepusti, njega obožavaj, od njega traži i on te barek i će ti pomoći. Osaburaj na tom udarcu, ne da će. A zatim to zatraži da Allah da podigne nedaću koja te je zadesila i uistinu on taj koji uslišava molbe oni koji se zaista iskreno e, Allahu te barek i vetala moli. Zatim sljedeći plod. <clears throat> Spoznaje ili što proizilazi iz Allahu te barek vetala imena El Muhit, jeste da današnji muslimani doživljavaju kao što su doživljavale generacije prije nas i koje će doživljavati nakon nas. Isto to, muslimani danas prolaze znači, kroz jedan tež, težak period. Špioniraju ih, uhode ih, tlače ih, odvraćaju od pravoga puta, Znači, sa svih strana su vidljive spletke neprijatelja Islama i vjere. Ali Allah Đelešanuhu u Kur'ana mnogim mjestima kaže وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ makirin. I oni spletkare, oni spletke kuju, oni spletke čine. A i Allah spletkari. I Allah spletkari. To je njegova osobina koja je prema nevjernicima, prema neprijateljima vjere. Znači osobina koja nije stalna osobina nas opisuje Allah takvom osobinom. Ali oni koji spletkare, spletke kuju prema gospodaru svjetova, prema poslaniku, vjernicima, sebenicima, vjer, neka znaju da je Allah dželevala spletkari prema njima. A ko najbolje to čini? Wallahu hajrul makirin. On je najbolji u tome. Niko ne može, znači, poput Allah žele vala spletkariti, ako hoćete da spletkarite prema njemu, njegovom poslaniku, sallallahu alihi wasallam, njegove vjeri, njegovim sljedbenicima. Zato Allah Đelešanu, znači, žestoko ovdje iskazuje ovu osobinu prema neprijateljima vjere Islama, oni koji žele, znači, da spletkare prema, prema njima. Zatim u drugom ajetu Allah kaže وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا I oni su spletkari, oni čine spletku, spletkari. Postavljaju tu istu spletku. A i mi to isto činimo. Vohum la urun, Allah što vam kaj nastav. A oni to ne osjećaju, ne znaju da to Allah čini. Misle da je Allah, zato su go pisali židovi i ostali, da on, znači, e, svojstvom zaborava, nemoći, umora, zamra, svi onim majkavim osobinama koje ne doliče gospodaru te bareke vatala. Vohum la ješurun. I oni ne osjećaju da Allah dželevala to njima uzrača. Kako oni to rade prema sebenicima, Allah dželevala prema, prema njima to isto radi. I zato kaže Wallahu muhitum bili kafirin. A Allah obuhvaća sve postupke nevjernika, sve ono što oni čine, Allah Đelešanuhu zna, zna znači da oni to, da oni to rade. Zato muslimani koji su u takvim situacijama, ili da se uhode, da se ženiraju, znači da osjećaju e, zlo od onih koji su neprijatelji ove vjere, trebaju da znaju da se oni uistinu oslanjaju na koga El Muhit koji se to obuhvata. Koliko oni god spletke iznosili kovali prema nama, Allah vala, isto to čini, isto to čini, isto to čini prema, prema njima. Zatim sljedeća spoznaja. Da spoznaja samog imena El Muhit i značenja, da ono znači obuhvata sve obuhvatni, ulijeva nadu i sigurnost u naša srca. Kada posebno znači u pogledu naše djece, danas čovjek koji krene stopama sunneta, stopama poslanika alaih salatu wasalam, ima znači problem kada se oženi, kada dijete počne da odrasta, kako na koji način odgojiti dijete, posebno u današnjem vaktu u ovoj sredini u kojoj mi danas živimo. Pa strahuje, pa se plaši, pa da li će uspjeti, da li neće. Uspjeh je u Allahovoj ruci. On te bare kvetala upućuje koga hoće na pravi put. Mi dajemo koliko smo u stanju, znači da damo. I mi imamo neki nazor našom djecom, kada smo u kući, kada smo ispred kuće, jel, dok su s nama. Međutim, kada odu od nas, kada se zapute prema školama, u školi sve šta djeca uče, to je znači toliko upitno i o tome se može pričati dan i noć. Sve to uče njihov odgoj. Međutim, kada znaš da je Allah dželevala el muhid, sve obuhvatan, da je on taj koji zna stanje i u kući, van kuće, i kad su u školi, bilo gdje, prepuštaš njemu prepuštaš Allahu te bareke svoje dijete, u njegovo okrilje, i kad je u kući, i kad je van kući i kad je u školi. Molijeće Allaha dželevala da ga sačuva. El Hafiz, Allah dželevala koji je čuvar, najbolji čuvar. Njemu prepušta stanje svoga djeteta. Odgoj svoga djeteta također, dovom, osloncem Allaha te bareke koji zna stanje i tamo, koji zna stanje i u kući. Razumijete? I to ulijeva tu sigurnost i nadu u tvoje srce da će sutra dijete biti na pravom putu. Ti daj o sebi koliko su mogućnosti, a ostalo prepusti, prepusti Allahu te bareke vetala koji je čuvar. I dovi, dovi jer Allah Đelešanu može i u stanju sačuvati tvoje dijete. On subhanahu wa ta'ala može i u stanju put tvoje dijete. On je u stanju da ga odlikuje na drugim, na drugim. Sve znači Allahu te bareke, te bareke vetala ruci. Jer fadlu pripada Allahu Đelevala u potpunosti. Zatim isto ovo ime, El Muhit, znači sljedeći plod, jeste da nam daje postrek u činjenju dobra, u činjenju dobra, El Muhit, zatim daje nam postrek u našim srcima, da se oslanjamo što bolje i što laše na Allaha subhana, subhanahu wa Kako? Zato što znamo da On te barek kvatala je sveobuhvatni. I to nam ulijeva nadu, odnosno jača nas i snaži da se što više prepustimo u svim našim stanjima na takvog gospodara te bareke, te bareke vetala. Pogledajte što je uzvišen kazao za svoga poslanika. Kaže, وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ ehata bin nas. I kada smo ti kazali da tvoj gospodar obuhvata sve ljude. Pogledajte značenje ovog. Znači, čovjek nekada čitajući si može zaboraviti, preskoči, nije svjestan ono što pročita. A kada sa razumijevanjem priđe nekim dijelovima, nekim rečenicama, ajetima Kur'ana, i kada smo ti kazali, kaže gospodar Tebare ala, da tvoj gospodar obuhvata sve ljude. Šta je značilo to? Kakva je to poruka bila poslaniku Ali Islatu Vaselam? To je bio posljednik u njegovoj davi. Nemoj da brinješ, nemoj da se sekiraš, mi smo s tobom, mi te čuvamo, mi sve ljude obuhvatamo. Ti samo idi emrom Allahu i te barek poziva ljude u din, a mi ćemo te štititi i čuvati. Šta kaže Ibn Kesir Ovo što znači da Allah e ehata bin nas, da je sve ljude obuhvatio svojim zajem, svojom moći kudretom, znači mi ćemo te čuvati i paziti kada se osloniš, kada znaš da je to tvoj gospodar, kada imaš kod sebe šek sumnju, djelimično uvjerenje, ubjeđenje u Allaha te bareke onda nisu u stanju ovako postupati kao što je postupao poslanik alaih salatu wasalam i njegovi, i njegovi ashabi, i njegovi ashabi. Također isto ime sadrži u sebi terhib. Imamo tergib i terhib. Znači, kada Allah žele vala pošći na dobro, a imamo terhib kada zastrašuje, kada zastrašuje one koji koji su daleko njegova puta, oni koji su nemarni, oni koji su nehajni, oni koji krenu putem pa kažu može ovako, može onako, ne može tako, nego mora biti ovako, kako gospodar te bareke od tala traži. Tu nema znači izbora. Hoću ovako ili neću ovako, nego moraš prihvatiti ili ostaviti ono, ono sa čim je došao poslanik sa Allahu alijih vasaleme. Terhibi i zastrašivanje, kako smo naveli na početku, je u tome da Allah Đelešanu većinu ovih ajeta u kojima znači, je prijetnja iskazana Allah te barek prema stvorima završava znači, takav ajet ili taj ajet sa riječima da Allah vala muhit da je on obuhvati. Kao prvi znači ajet Allahu muhitum bil kafirin. I Allah sve nevjernike obuhvata što smo kazali da imam taberi kaže da ima znači da će sve sakupiti i sve njih kazniti, sve nevjernike će sakupiti sve njih kazniti. I listi ajet koji smo naveli, iz kulna leke inna rabbeke Ehata bi nas, i kada smo ti kazali da tvoj gospodar sve ljude obuhvata, ehata ehata nas sve ljude obuhvata također, ovaj ajed sadrži terhib, zastrašivanje, za oni koji pokušaju možda, misli da mogu Allaha prevrti, njegova poslanika, vjernike, da mogu uspotkariti prema nevjernicima, neka znaju da Allah dželevala sve njih obuhvata, sve njih, znači, e, apsolutno znanje o njima ima i njegova moć iznad svih njih, njegov kudret je svega iznad svih njih, i on ju debiru emr, i on određuje stvari, on radi što on te barek i hoće. I niko se ne može Znači, uplesti u Allahu te barek i odredbu ili kazati bit će ovako kako ja mislim. Neće biti kako ti misliš, nego onako kako Allah te bareke, te bareke vetala hoće, hoće. Zatim kaže Allah Đelešanu, Wallahu min varaihim muhit. I oni njemu neće moći umaći. Allah Đelevala je u konačnici taj koji će svoditi račun. Oni mu neće moći umaći. Znači svi ovi koji spotkare, svi oni koji se bore protiv dina vjere, žele vala poslanika, vjernika, koji hoće vjernicima nanijeti nešto znači što, znači nisu zadovoljni vjernici, neka znaju da Allahu vala neće moći umaći. Neće moći, neće moći umaći nikada ni u kakvoj situaciji. Zatim sljedeći plod, dragi brate i cijena sestro, kada ti tvoj brat, tvoja sestra, komšija, prijatelj, neprijatelj načini zlo, nepravdu ti učini, ogovarate, ponižavate, tlačite, unizujete, ružno priča o tebi. Ti si svjesan da je Allah dželevala el muhid, sobuhvatni, zna tvoje stanje, zna njihovo stanje. Zna da si ti mazlum, da ti je nepravda učinjena, zato se okreni prema njemu, od njega traži, na njega se oslanjaj, on jedini ti može tu pomoći. I on, znači, kada si svjestan te nemoći, kada te svi optuže, kada svi protiv te počnu pričati, znaj da je uspjeh kod Allaha, da je on taj koji zna njihovo stanje i zna tvoje stanje. I on jedini te može pomoći, on jedini te može osnažiti, on će ti podariti pobjedu kada se naj, najmanje nadaš. Allah Đelešanu kaže, Wallahu, Wallahu a'lemu bi'adaikum. Allah Đelevala dobro zna ko su vaši neprijatelji. Allah zna tvoje neprijatelje, zna moj, zna naše neprijatelje. Ko su naši neprijatelji? Apsolutno, znači pogledaj kako Allah Đelšan ukazuje tu. Zna naše neprijatelje, dobro zna naše neprijatelje i šta ti neprijatelji čini. Kako smo kazali na početku Taberi, kada je pojasio ime El Muhid. Zna što radi, zna kako spletkare, kako zavodi i odvode do Allahove te bareke, te bareke vetala puta. وَكَفَا بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَا بِاللَّهِ نَصِيرًا ali je dovoljan tebi Allah žele dželaru kao zaštitnik i on ti je dovoljan kao pomagač. Wallahu a'lemu bi'adaikum. Allah dobro zna tvoje neprijatelje. Pa ti onda ukazuje gdje će se ti okrenuti. Prema kome će se okrenuti? Gdje ćeš povjeriti svoje stanje? kefa onaj koji ti jedini dovoljan, jedini. Ko ti je dovoljan? Allah kao zaštitnik. I onaj koji ti je pomagač jedini dovoljan je Allah te bareke te bareke vetar. Niti imaš iskrenog pomagača, niti imaš iskrenog zaštitnika pored Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim sljedeći post poznaje ili plod koji proizilazi iz poznaje Allahu te bareke imena El Muhit. Pogledajte da uzvišeni plemeniti Allah subhanahu wa ta'ala opisan ovim veličanstvenim imenom i savršenim značenjem koji proizilazi iz ovog Allahu te bareke ve imena je taj koji sveobuhvatan, o svemu posjeduje znanje i ne zaboravlja, i ne zaboravlja. A ti, ja i ostali insani ljudi, danas koliko god bili pametni, inteligentni, koliko god znači bili na nekom nivou znanja, on zaboravlja. Kada ga upitaš prije dva dana, tri mjeseci, on je zaboravio. Ne zna, ne prisjeća se šta je činio, ni ja, ni ti, niti bilo ko od nas. A Allah dželevala, koji je savršen svojim e, savršenim osobinama, dobro zna šta činimo, zatim te ta ista djela dobro čuva, pomno čuva, zatim će sva ta djela pokazati, iskazati koja su pobrojanja u njegovom znanju. Zna njihov broj, utančine, svake stvari. I ništa toga mu neće znači promaći od znači, njegovog čuvanja koje će biti predočeno na sudnjem danu, a zatim svaki od nas kao pojedinac će biti nagrađen, nagrađen po onome što je činio i što je, što je radio. Zatim posljednji put koji ćemo navesti. Da danas, draga braćo, znači ono što proizilazi iz imena Allaha Tebara Kvetala El Muhit, da je on sve obuhvat, znači zna stanja e, svijeta, svakog mjesta i prostora, šta se dešava, da Allah subhanahu wa ta'ala svojim znanjem obuhvata i stanje potlačenosti muslimana, ugnjetavanje muslimana, nepravda koja se čini, e, uzimanje onih osnovnih prava koja pripadaju kao vjernicima, muslimanima u svijetu, Allah Đelešanu zna to. Zna šta neprijatelji rade, šta čine muslimanima. On subhanu wa ta'ala sve to zna. Razumijete? Posebno stanje u Siriji, posebno stanje u Gazi, u Iraku, bilo kom drugom znači, mjestu svijeta gdje se muslimani zaista i ubijaju i tlače, protjeruju i sve ono najgore što im se čini i radi. Ali pogledajte, Allah žele vala sveobuhvatno znanje, el mohit. Tako da možemo kazati sa uvjerenjem, uvjeđenjem, da se ne ispali niti jedan metak, niti jedan metak na muslimana bilo gdje u svijetu, niti da se okrene bilo kakva cije prema muslimanima, niti bilo kakva granata da padne, niti bilo što da se desi s njima, a da Allah ne posjeduje savršeno znanje o tome što se dešava. Da njegovo znanje ne obuhvata to stanje i takvu situaciju. Uzvišeni, plemeniti, veličanstveni opisa da zna njihovo stanja. Da zna njihova stanja i ono što se dešava kod njih. Međutim, danas oni koji su slabašog imana odmah pitaju i skaču i govore meta Nasrullah, kada će Allahova pomoć doći? Pogledajmo šta se dešava muslimanima. Znači, uvijek citiraju, gledaju, ukazuju i na gazu koliko godina, preko 50 godina. Danas Sirija, prije toga i Irak, prije toga Afganistan. Sve kome se dešava, dešava se muslimanima. Onaj ko nema ispravnu akidu, koji nije ulio u svoje srce uvjerenje Allah te nije njega spoznao, njegovim veličanstvenim imenima i savršenim značenjima njegovih osobina, on će postaviti ovako pitanje. Meta Nasrullah. Kada će Allahova pobjeda doći? Gdje je Allahova pobjeda? Zašto se ovo dešava muslimanima? A mi postavljamo pitanje šta mi kao muslimani činimo, šta mi kao muslimani radimo? Razumijete? Mora biti uzrok tog dešavanja. A mi kažemo Allah uzvišen i opisan imenom El Hakim. Mudri, da sve što se dešava, dešava se iz, njegovog, njegove mudrosti, apsolutne mudrosti, a on je judebiru emr, što znači uvjerenje koje imamo u srcima našim, da sve što se dešava, svako ispaljivanje metka, svaka granata, svaki pohod bilo gdje, znači prema muslimanima, ubijanje, tlačenje, protjerivanje, Allahovom voljom se to dešava. Allah je to dozvolio, Allah je odredio to da se desi. Kada? odredio davno da će se to dešavati. I on ju debir emr, on ju debirul emru samo tome. On upravlja tom situacijom. I on je el kadir, kadar da to otkoji od muslimana. Međutim, kada, kao što smo kazali u kuranskom ajetu, tasbiru wa وَتَتَّكُوا لَا يَدُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ Što znači ono što proizlazi iz kuranskog ajeta. Kada budete posjedovali ko sebe sabur, i strpljivost. I budete mu tekije, iskreni Allahu i Tebare Kvetala, znači e, predani njemu, predani njemu, e, e, slijeđenjem poslanika alaih sallatu wasalam i svjernica Kur'ana i sunneta, Allah Đelešanu u tom trenutku neće dozvoliti da vas spletke njihove dostignu. Što znači, kada tvoj sabor opadne, kada tvoja bogobojaznost opadne, tada očekuju da spletke neprijatelje Islama će dostići do tebe. Što znači da danas u svijetu, kada pogledamo muslimane i njihov sabur, daleko su od sabura. Kada pogledamo iman naših muslimana u cijelome svijetu, ne kažemo nevjernici, nego iman, iman su daređat, deređe ogromni, Kada vidimo kakav je nivo imana kod muslimana, a to se može znači vidjeti kroz djela muslimana, kroz ono što čini što radi, vidjet ćemo su daleko od onog imana koji traži Allah Tebare Kvetala od nas i od njih. I zato ovo što nam se dešava, dešava nam se isključivo iz razloga što mi slabi u našoj vjeri. Kada ojačamo našu vjeru kod nas, njihove spletke nam neće moći ništa, a mi ćemo biti ti koji će biti pobjednici. A Allah žela će tada da nas ojača i osnaži i podari na pomoć. Pogledajte Uhud. Zar nije na Uhudu učestvovao ili biće koje je najodabranije kod Allaha te bareke i Poslanik sallallahu alihi ve Međutim Allah žele, Allah je podario šta? Da toga dana pogine veliki broj muslimana, odabrani muslimani, to nisu današnji muslimani, to su ashabi, drugovi poslanika alihi sallatu wasallam. I njegovom voljom se je to desilo, da su oni mnogi znači preselili, da je poslanik bio ranjen i na kraj da su doživjeli poraz. Najodabranija skupina. Zbog čega? in tasbiru, da li su oni e, da li su oni bili strpljivi i ustrajni na tom putu? Ili su oni strijelci kojima je rekao poslanik sallahu alihi wasallam, nemoj da se mičete. Popustili u tome, pa se spustili. Znači, jedna, u, u tasbiru, u teteku, ako budete strpljivi, Allah se bojali, vi ćete tada znači uspjeti, neće vam njihove spletke moći ništa. Međutim, Allah šan kaže وَأَتِيُوا اللَّهَ وَأَتِيُوا الرَّسُولِ I Allahu budete pokor njegovom poslaniku. Da li su oni bili pokori? A od bogobojaznosti ovog drugog dijela ajeta وَإِنْ tasbiru وَتَتَّكُ i sabur i bogobojaznost ovdje nije bila poslušanost poslaniku alaih sallatu wasalam. Majkovo je i sabur i takvaluk. Razumijete? U tom domenu. Znači segment jedan. Pa je Allah Đelešanu podario poraz muslimanima tog dana. Što je danas sa muslimana? To su bila shabe prve generacije, ne mogu se dostići niti nikad, nikad. Znači u postupcima, dijelima i badetu kao ono što su oni činili. Nikad. Pogledaj danas stanje muslimana. I kako onda očekujemo, znači, pomoć? Va i surukum, Ako Allahu, znači, budete predani, Allahu vjeru osnažili, a Allahu vjera, kako ćeš pomoći Allahu vjeru? Tako što ćeš ti biti pravi vjernik. Ti kao pojedinac jedinka, jedna čelija društva, kada se osnažiš, ti se ojače Allahu te bareke od tala vjeru. Pa to preneseš na ženu, pa sa žene na dijete, pa na komšilu, majka, babo i ostali. Ti tako na takav način jačaš Allahu te bareke od tala vjeru. Onda možeš očekivati Allahu te bareke od tala pomoć koja će ti doći. A on subhanahu wa ta'ala sve obuhvatni. Zato čovjek وَتَذُنُّونَ بِاللَّهِ ذُنُونَ Kada su to vjernici rekli? Kad su počeli imati loše mišljenje o Allahu subhanahu wa ta'ala. Kad su uvidjeli da će neprijatelj savladati muslimane, pa su pomislili Allahu loše. Danas muslimani kako imaju mišljenje o Allahu? Da li je to ono mišljenje koje traži od nas gospodar Tabare Kvetala ili je to mišljenje znači pa gdje je ta sve, sve moć Allaha subhanahu wa ta'ala? Pa za nije obećao pobjeda, gdje je ta pobjeda? Pitanja, stotim nekih pitanja koja ne doliku jednom muslimanu da ih postavlja. Jer mora upoznat svoga gospodara i znati stanje svojih hal muslimana u svijetu, kakvi su da bolje ni zaslužuju. No im Rahmetullah Ali kada je znači onaj poznat u svom vremenu koliko je Alima bilo koji su ga pokušivali, veliki broj. Pa kaže mi nismo zaslužili ni vladara poput hađađa. Znači vladar koji je vladao u tom vremenu. Kaže mi ovakvi kakvi a znate koji Ibn Kajim bio? Imam, šehul Islam, koliko je samo alima bilo u njegovom vremenu? Kad mi nismo zaslužili dana poput hađađa. Šta su današnji muslimani zaslužili? Koliko su daleko od vjere? Zato su neprijete Islama sa svih strana opkoli i koriste ovu priliku da nanesu veliko zlo, veliko zlo muslimanima. Međutim, Allah Đelešanu, kada vidi da se ljudi vraćaju vjeri, da se vraćaju vjeri, da je svijet, znači, bolja mijenja situaciju. Primjerom je današnje, znači, e, arapsko proljeće, sve što se dešavalo, primjer, uzmite Egipta. Gaza je bila napadata i prije toga. Koliko su dana prije napadali, koliko je poginulo, šta su sve činili, nije bilo nekog straha. Međutim, čim se malo musmanu vratili, govorimo o djelićima, vratili vjer, više Gaza nije ovaj put pretripilo ono što je pretrpilo prvi put. Odmah tu dolazi svijest muslimana do izražaja, jel? Pa i strah da se neko drugi sa strane uplete u situaciju koja je znači bila znači eh, ovih zadnjih dana aktualna u svijetu. To je samo jedan dijelić kad se vratiš vjeri. Znači da se vratiš Allah te barek u potpunosti. Koji bi tek strah neprijatelji Islama imali od muslimana. Ne bi se tako poigravali sa njima, sa njihovom čašu, jeli i svim znači što posjeduju danas muslimani svijetu. Zato, draga braćo, i cijene sestre, ova dva šarta koja su navedena u kuranskom ajetu, sabr i takvaluk, kada oslabe u našim srcima, kada imam padne, bit ćemo lahak plijen, lahak plijen svim neprijateljima Islama. Što znači, kada se muslimani odaju strastima, kada budu nehajni prema Allahom i Tebare Kvetala smjernicama i smjernicama poslanika alaih salatu wasalam, kada loše budu mislili razmišljali Allahu Tebare Kvetala, kada ne budu znači slijedili poslanika sa Allahu u svim tim trenucima će biti lahak plijen neprijateljima Islama, njihove spletke će ih dostići i bit će lahak, plijen, znači isti. Međutim, kada muslimani osnaže u svom saboru, u svom imanu i vjerovanju, u sljeđenju Allahu i Tebare Kvetala svjernica i poslanika alaih sallatu wasalam, tada la je durrukum kejduhum. Allah Đelešan kaže, tada u tom trenutku njihova spletke neće moći, neće moći ništa. Molim Allah Tebare Kvetala nas učini pravim vjericima, iskrenim njemu predanim i odanim, da nas oslaži i pomogne na ovim prostorima, da oslaži muslimane u cijelome svijetu, da pomogne muslimanima gdje oni bili, da ulije sigurnost, jekin, ubjeđenje i iman sa kojim on te je tada zadovoljno naša srca i srca naši naj, najbliži i Molim da popravi staje naše, naših porodica, naših familija, staje našeg naroda. Molim ga da subhanahu wa ta'ala da ujedi naše safove, da zbliži naša srca na istini, da budemo istinska i prava braća, oni koji zaista su predani, koji Allah te barek ta'ala voli, cijene, poštuju i njegove naredbe, znači izvršavaju onako kako on subhanahu wa ta'ala traži od nas. Subhanak Allahum hamdika, šadu la ilaha ila ent, je tu boli. Kođe